zboară, zboară săniuța pe zăpada lină Dealul trec și potecuța de copii e plină Unii zboară ca săgeata, alții în joc se adună Cu obrajii ca mușcata, râd cu voie bună Unii zboară ca săgeata, alții în joc se adună Cu obrajii ca mușcata, râd cu voie bună Rengi de brad, pozna și neau în drum o sfarmă Fug în codru pura și speriați de larmă Unii zboară ca săgeata, alții în joc se adună Cu obrajii ca mușcata, râd cu voie bună Unii zboară ca săgeata, alții în joc se adună Cu obrajii ca mușcata, râd cu voie bună aleargă în munți pe coame, sclipet albi să cearnă. Câte daruri ne aduci, Doamne, chiar și în miez de iarnă. Unii zboară ca săgeata, alții în joc se adună, Cu obrajii ca dar râd cu voie bună. Unii zboară ca săgeata, alții în joc se adună, Cu obrajii ca dar râd cu voie bună. thank you